mes du mil dec hoc, classo de comencintoi, facte progressantoi. Ciel cutime, dum la tempo de florantai mimosoi, ne rencontices en Provenzo, por sen polvige nea in conoin pri Esperanto, nea shatata lingvo. Comence ne amice salutis nea in amicoin, babilis pri la pasintai arancioi, cae pri la estontai planoi. En enia classo considis du cehinoi, plurai francoi, cae unus svisso. Iam venis scivolai gastoi el apudei classoi. Ciui estis bonvenai. Ni la legadon, ciun ni ciu tage plibonigis, legante interessain fabeloin cae articoloin el la retradio poste venis la tempo de grammatico. Nur Anna Marie, qui usciatas anca utiun parton de lingvo, gaie sercis la taugan respondon alla la faritai testoi. Sed poste ancau aliai partoprenantoi pone laboris, cae discutis pre la temo, quiu allogis ilin. Ni devis vere bone legi texton por aldoni la taugan respondon. Do niai capoi ververe laboris cae la temperaturo en la classo crescis. Ciu ancau vi trovus la ocason ciam usi la frason ciu nascis cae ciu nascigis la bebon? Vespere ciu i giuis la auscultadon delegado de Iarca el la libro de Boris Kolker Voyaggio en Esperantolando a uni i babilis pri la electita temo. La lastan vesperon ni tre ridegis, dum la lasta post tagmezo ni ciui bonvenigis sunon, en tiuci nun necutime malvarma regiono, cae promenis en la circauajo. Poste ni menciis ciuin forgesitain ajoin, ciuin ne sercis dum tiu tago. En la tempo de comunai vesperoi, niei prelegantoi lasis nin voyagi al Indonesio, ec coni bisonoin, kai lastan comunan vesperon ni provis canti cae danci. La etoso de nia gruppo estis mirinda, quancam la vetero ne permessis al ni promeni, quancam ni ludis la lerneion, ne nio timigis nin, cae ni ciui bone giuis la comunan tempon en esperantuio, en tre amica rondo de franzai amicoi esperantistoi. La busa excurso en menton, la urbo de exposizio de citronoi, cun la temo barato, ravigis nin. Ni ricevis la tascon rapide preterpassi quelcain stratoin, cae post la visito de exposizio reveni alla la loco de nia busa halteio. Strange! mi perdicis en la belai, sed ciam neconatai stratoi. Cion fari? La tempo de forveturo jam ecis, cae mi sercis la rapidan solvon sen mapo cae forgesita po telefono en hotelo. Iam ne attendite, mi turnigis, cae rimarcis la homon, cion mi jam conis el post tagmesa cantado. Li hastis en la strato, tenante en la mano miraclan apparaton goposo. Cia gioio! Hastante cae parolante ni balda utrovigis en la indicita strato, cun mia angelo savanto. Do, neniu en la granda urbo povas perdigi, char cie estas esperantistoi. Post la rencontigio restis ancora u tempo por visite la familion de organizantoi, quiu preparis la promenadon en Fregis, bella antiqua urbo, cun romiai monumentajoi, pompa catedralo, charmai plazoi, placetoi en la centro de urbo. Ciuin auscultantoin el core salutas la verda familio el Provenzo. Se mi iam planus, cien veturi venontan iaron, do sen hesitemi electus tiun ci locon, Alíđu Ankauvi. Jerka Malá, Čechýjo.